I večeras uz Allahu subhanahu wa ta'ala dozvolu u ovom našem ustaljenom terminu govorimo o dijelima srca, o srčanim ibadetima koji se neizostavno moraju naći kod svakog vjernika i vjernice. Zašto? Zato što nam sutra na sudnjem danu ništa neće koristiti do čisto srce. Kako kaže Allah Jalla Jalalu Jaume la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Toga dana, sudnjeg dana neće vrijediti niti meci, niti potomstvo, niti djeca osim čisto srce s kojim dođeš pred Allaha Jalla Jalalu. Allahov poslanik alihi salatu wasalam je rekao Ela wa inne fil jasedi mudga idha saluhat al jasedu kullu wa idha fesedat al jasedu kullu a zar u tijelu nema jedan organ ukoliko je on zdrav, zdravo je i cijelo tijelo koliko je on bolestan, neispravno, neispravno i bolesno je cijelo tijelo Ela wa hiyal qalb a zar to nije srce Zato dakle trebamo se i tekako jeli pobrinuti o našem srcu jeli voditi računa o njegovoj čistoći o njegovim posebnim dakle ibadetima koji se moraju naći kod svakog vjernika i vjernice. Pa večeras uz Allahu subhanahu wa ta'ala dozvolu također govorimo o jednoj prijeko potrebnoj osobini koji se naći kod vjernika i vjernice kako u njihovim vjerskim pitanjima, vjerskim dakle dijelima, isto tako i u njihovim dunjaočkim dijelima. A to je strpljenje, sabor. Sabor. Složit se, da u pitanjima naše vjere moramo biti strpljivi i da u pitanju našeg dunjalka moramo biti strpljivi. Ako je to tako, a jeste, onda nam nema, osim da budemo strpljivi sve do svoje smrti. Hatsa jatijena el jatin, sve dok nam ne dođe smrt. Dakle, trebamo biti strpljivi. Ako hoćemo da budemo vjernici, ako hoćemo da na dunjalku postignemo ono što nam je prijeko potrebno. Pa ćemo uz Allahu subhanahu wa ta'ala dozvolu govoriti večeras o ovoj osobini koja je, kako rekao, potrebna svima nama i majci u odgoju svoje djece i babi u traganju za halal obskrbom da bi došao u svoju kući ili sa halal obskrbom hranio sebe i svoju porodicu i mamu i učitelju i vjeroučitelju potrebno mu je strpljenja sa svojom dječicom, sa svojim džematlijama jeli imamima, dajama, jeli učenim ljudima i tako je potrebno jeli strpljenja da imaju sa onima koje pozivaju jeli i svima nama dakle općenito potrebno i tekako mnogo strpljenja. Pa večeras govorimo o značenju sabora, o dakle spomenu sabora strpljenja u Kur'anu i u sunnetu i njegovim vrijednostima kroz Kur'an i sunnet. Govorimo ako Bog da o vrstama sabora, o stepenima sabora, je li zatim ćemo spomenti nešto šta nam to pomaže da budemo strpljivi na ovom putu, šta nas to odvraća od strpljenja i spomenuti par primjera jeli, strpljivih Allahovih robova. Pa onaj koji, dakle, uspije nešto da zapiše, ako Bog da koristit ćemo i tekako. Dakle, značenje sabora. I kod nas je, dakle, ova riječ već poznata. Sabor ili sabr, je li kod nas je proširena. Pa dakle, sabr ili sabor u arapskom jeziku ima značenje. U arapskom jeziku, dakle, otvorite tamo riječnike arapskog jezika, nađete pod ovim pod ovom riječju je li sabor ili sabr, naći ćete dakle otprilike značenje suzbijanja duše od uzrujanosti. Kad vas nešto pogodi, da suzbiješ svoju dušu od uzrujanosti, dakle da ne planiš. Suzbijanje svoga jezika od dakle lošeg govora, na odmjerenog govora. Kada te pogodi musibet, kada te pogodi nedaća, da vodiš računa o svome jeziku, da ga ne pustiš i ne žališ se na Allahu odredbu i također zbijanje organa od zabranjenih radnji, zabranjenih pokreta, poput čupanja kose, poput cijepanja odjeće, poput jeli, naricanja i slično. Dakle, to se otprilike spomnje u a, riječniku jezika, a na ovu dakle, definiciju nadvezuje se i šarijasko značenje kao što ćemo, kao što ćemo vidjeti. I Allah subhanahu wa ta'ala o ovom, upravo o ovom značenju spominje u vama dobro poznatoj suri, el-kef, wasbir, nefseke, ma'alladine, jad'una rabbehum, bil gadati wal ashi yuridu nafsa wasbir nafsaka sačuvaj suzdrži svoju dušu zadrži svoju dušu u zone koji dozivaju svoga gospodara jutrom i večeri želeći njegovo zadovoljstvo Allahu subhanahu wa taala zadovoljstvo također dakle sabor sabor sa harfom ba na njemu je dama gore sabur ili sabr na njemu je sukun također u arapskom jeziku ima riječ sabir dakle sa kesrom sabir sabir A, ovo je bilo gore sabur, sada je sabir. Ima značenje riječ sabir, ima značenje gorkog lijeka. Gorkog lijeka. Dakle, pa jedno značenje upotpunjava drugo. Sabor, strpljenje koje nam je potrebno i u našim vjerskim i dunjavničkim pitanjima, potrebno je, ali kako je gorko, je tako? ali ako Bog da vidjet ćemo kroz kitab Allahovu knjigu i sunnet Allahovog poslanika alaihi sallam da su posljedice nakon tog strpljenja rezultati koristi plodovi tekako, i tekako slatki. Pa se također za mjesec posta u kojim se moramo sustegnuti, jel tako, voti računa u svome jeziku, voti računa u svojim organima, ha? o mnogo čemu voti računa naziva se također šehru sabri, mjesec strpljenja, mjesec strpljenja. Što se tiče, dakle, šerijatskog značenja sabora, strpljenja, mnogi islamski učinjaci davali su takve definicije, pa poslušajmo, dakle, neki. al Džunejd, ali ih rahmetullah, je upitan o strpljenju o saboru, pa je rekao, a, slušajte, rekao je, biti saburli, biti strpljiv, znači progutati gorčinu, a da se na tebi, na tvom licu ništa ne primijeti. Da te pogodi musibet, da ga podneseš strpljivo, pogodi, da se na tebi ne primijeti nikakva promjena. Sabur i strpljiv znači biti da progutaš gorčinu ono što te zadesi te, ali ne dozvoli da se na tebi vidi promjena. Zun Nun, alihi rahmetullah, je slično rekao, sabur jeste smirenost, da si smiren prilikom gutanja te gorčine i da iskazuješ bogatstvo prilikom siromaštva iskazuješ bogatstvo duše, ne dakle da budeš onaj siromah koji se oholi, ne ne, nego da si zadovoljan sa Allahom odredbom, nalaziš se u siromaštvu, ali da ti je duša bogata, kao što je došlo u hadisu, nije bogatstvo u bogatstvu, ha, u količini imetka, jeli, u mnogom imetku već je bogatstvo u bogatstvu, u bogatstvu duše. Također je rečeno, sabur je obhođenje s nedaćama, belajima, musibetima na najljepši način. Da pa se obhodiš sa musibetima koji te pogode na najljepši način. Također rečeno, što znači biti sabudljiv, što znači biti strpljiv, znači biti ustrajan na kuranskim i hadijskim tekstovima, na kuranskim i hadijskim propisima. Također rečeno, pod saburom se misli na ostavljanje žaljenja ljudima, da se ne žališ ljudima na situaciju u kojoj se nalaziš, već ako se žališ, žališ se jedino Allahu Đalla Đalaluhu. Također je rečeno, biti saburli, znači ne praviti razliku između blagostanja i nedaće. Kada živiš u blagostanju i kada te pogodi nedaća, da ne praviš razlike, da si smiren i u jednoj i u drugoj situaciji. al Gazali alaihi rahmatullahi je rekao sabor predstavlja postojanost u vjeri prilikom obuzdavanja suzbijanja svojih strasti, da pa te strasti ne odvedu sa Allahov tjela dželalov puta da ostaneš strpljiv na toj trasi na kojoj nas je ostavio Allahov poslanik alaihi salacom. I dakle ona definicija koja se najčešće spominje jeste na, najobohvatnija gledajući na vrste sabora. Sabor je obuzdavanje, ukroćavanje, posticanje i usmjeravanje duše u činjenju onoga što je Allah naredio, u ostavljanju onoga što je Allah zabranio i u zadovoljstvu s onim što je Allah odredio. I sve pod uslovom da to bude radi Allaha. Dakle, da si ustraja na onome što je Allah naredio, da si ustraja na ostavljanje onoga što je Allah zabranio, da si zadovoljan mašta te zadesi od Allaha subhanahu wa ta'ala, a znaj dobro što god vjernika zadesi od Allaha djela djela, za vjernika je dobro. Za vjernika je dobro. Zar vam nije poznat hadis? Čudan li je primjer vjernika ali čudno li je stanje vjernika i takvo stanje nije ni s kim drugim osim sa vjernikom? Je li tako? Pa kaže, ako ga pogodi blagostanje, ako se nađe u blagostanju, on zahvaljuje Allahu Đelle Đelalu. Pa ga Allah nagradi za taj njegov šukr. Šućur, što bi naši rekli. I zato, ha, ako ga pogodi musibet, zadovoljan je Allahom odredbom, strpi se na tome, i ostaviti dva musibeta, nakon tog musibeta daće mu olakšicu, a također nagradit će ga, nagradit će ga za, njegovo, za njegovo strpljenje. Ha, ali kao što rekao, sve ovo mora da bude radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne, Ima ljudi koji čine neko dobro djelo zato što vide određenu korist u tome. Ne odazivaju se Allahu i narodu, već vide korist. Ostavljaju neko loše djelo korisno po njegovo zdravlje. Je li tako? Možda dok su sa vjernicima suzdrže svoj jezik kada ih pogodi musibet, neće da se žele jadikuju. Odu tamo negdje, odmah dakle žale se na stanje u kojem se nalaze. Ne, sve ovo mora biti radi Allaha i ustrajavanje na dobrim dijelima i ustrajavanje na ostavljanju loših dijela i zadovoljstvo Allahom odredbom mora biti radi, radi Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Dakle, sabur jeste strpljivost na ovome, na činjenju onoga što je Allah naredio, ostavljanje onoga što je Allah zabranio i, dakle, zadovoljstvo Allahom odredbom. Spomen sabura, strpljenja i njegovih vrijednosti u kitabu, u kitabu Allahove knjizi. Ibnul Kajim, alaihi rahmetullah, vama dobro poznati učenjak, alim, Ima brojna svoja dijela u kojima govori o saboru, kao što je Medarđu Salikin, dijelom prevedena kod nas, Uddetu Sabirin, također, Uddetu Sabirin, dakle, govori samo o strpljivosti, također prevedena kod nas, i u mnogim svojim dijelima, dakle, govori o saboru. Pa prenosi u jednoj od svojih knjiga, govori mama Ahmeda ibn Hanbala, alihi rahmatullah, da je rekao kako Allah subhanahu ta'ala u svojoj knjizi, kitabu, Kur'anu, spominje sabor na oko 90 mjesta na oko 90-ak mjesta spominje se strpljivost. Naređuje, postiče, govori se o koristima strpljivosti. Pa ćemo mi spomenuti nešto od toga, jeli, i automatski, dakle, vidjet će se korist sabora, vidjet će se korist sabuda, sabora, jeli, e, vrijednost i plodovi. Pa prije svega, Allah subhanahu wa ta'ala naređuje nam sabor, naređuje nam da budemo strpljivi. Ne može vjernik biti bez sabora, kao što će doći govori od celefa. Vjernik ne može biti, a da nije strpljivo. Ha. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže Wasbir, wa illa billah. Strpi se, a znaj dobro da se nećeš moći strpiti osim sa Allahom. Wasbir li hukmi rabbik. Strpi se na presudi tvoga gospodara. Na drugoj strani, pod dva, Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje suprotno. Zabranjuje ono što je suprotno saboru, strpljivost, a to je požurivanje, a to je snebivanje, a to je žalošćenje, jadikovanje. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala poslaniku Muhammedu alejhi ve la testajil lahum la testajil lahum ne požuruj im ne požuruj kaznu svom narodu ne požuruj prije tebe su bili vjerovjesti i poslanici koji su utjeravani u laž koji su bili uznemiravani pa su saborali na tome pa se strpi i ti ne požuruj im kaznu jedno od Allaha subhanahu wa taala lijepih imena je i as-sabur as-sabur a što znači as-sabur ha jeste dakle onaj koji ne požuruje sa kaznom onoga koji zaslužuje da bude kažnjen. I kako je došlo u hadisu, nema tog koji se može više strpiti na uznemiravanjima od Allaha subhanahu wa ta'ala. On ih stvara i obskrbljuje ih, a oni mu pripisuju dijete. Pa ima li ikoga prečeg da bude kažnjeno ti koji kažu da Allah ima sina? Da Allah ima kćer? Na'udu billahi ta'ala. Ha? Međutim, Allah je as-sabur, pa naređuje i svojim vjerovjesnicima i svome vjerovjesniku Muhammedu alaihi sallam najodabranije, وَلَا تَسْتَاجِلَّهُمْ Ne požuruj. Također kaže vjernicima, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا Nemojte se snebivati, nemojte žalostiti. Budete li vjerovali ako Bog da vama je završnica određena. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala uslovio je postizanje uspjeha. Želite li uspjeh? Da, usp da postignete uspjeh na dunjalu koji je na ahiretu, ne možete osim sa saborom. Mora dakle sabor da prati, da vas prati. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u zadnjem ajetu sure Al Imran: "Ja ih ljudi, amenu, isbiru, sabiru, rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." O vjernici, budite strpljivi i u tome ustrajavajte, ne popuštajte. I bdijte nad na Allahovim granicama i bojte se Allaha la'allakum tuflihun. Ko zna arapski jezik? Šta znači ovo? Dobro, to ti tamo iz Kur'ana, napamtio si prijevod Kur'ana. Šta znači? Ima neko da zna arapski jezik? La'alla. Šta znači la'alla na arapskom jeziku? Ha? Mislim da je povaj. <laughs> La'alla. Šta znači la'alla? La'alla. Oni koji poznaju malo arapski jezik, otišli bi, otišli bi odma onaj, možda. Možda. La'alla možda. Međutim, ima ono i drugo značenje. Sigurno. Potvrdu sigurno ćete uspjeti. Budete strpljivi i u tome ustrajavali i budete bdili, uvijek bili u pripravnosti, kad god zatrebate tu ste i budete se bojali Allaha subhanahu wa ta'ala, čuvali njegove granice, ono što je Allah naredio, radite, ono što je zabranio, ostavljate, sigurno ćete uspjeti. Ako je bilo značenje, možda ćete uspjeti. Ko će onda sigurno uspjeti ako neće ovi? Ha, oni tamo, <coughs> po diskotekama. Ne. La'allakum tuflihun, la'alla, dakle, ima značenje sigurno, potvrde. Ha subhanahu wa ta'ala obavještava nas u svojoj knjizi da posebno strpljivima za razliku od drugih vjernika Allah subhanahu wa ta'ala uvećava nagradu i nije dao nama da znamo kolika je nagrada strpljivih za sve jedno dijelo poznata je nagrada učiniš toliko, učiniš toliko, učiniš toliko za strpljivost budeš li strpljiv ha, nije određena nagrada kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Zumer innama yuvaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab Samost innema je u aratskom jeziku čestica za ograničavanje. Dakle, samo. Doista samo. Samo strpljivi će biti nagrađeni bez obračuna, bez računa. Nije vama, o ljudi, poznata nagrada. A kada se skriva nagrada, šta se time želi? Ha, za čovjeka ne kopka. Kad nešto mu nije poznato, pa da mu je da saznao. To čovjeka postiče, da bude takav. Doista bit ćete vi nagrađeni, nije poznato koliko, Saj, sigurno. A kažu učenjaci, nagrada, i to će svaki razuman zaključiti, nagrada je shodna onome koji nagrađuje, tako? Tako, onaj koji je siromašan, ne možete mnogo ni nagravati. Onaj koji je bogat, najbogatiji, Allah Đelle Đelalov, vlasnik i nebesa i zemlje i onoga što je između nebesa i zemlje. A ko nagrađuje, onda nemoj da se bojite. Onda nemoj da se bojite, zasigurno će nagraditi. I stoga je komentator Kur'ana Suleiman ibn al-Qasim alejhi rekao nagrada svakog djela je poznata izuzev nagrade sabura jer je Allah subhanahu wa rekao doista samo strpljivi biće bez računa nagrađeni. Zatim postizanje vođstva imamstva u vjeri. Hoćete da budete imami, hoćete da budete predvodnici, da se drugi za vama povedu preko noći ne može. Preko šehade, šehade tuzur, preko diplome ne može. Ako mislite to što imate uzal se jeli, brojne pristalice, nemojte misliti da, da vas to može učiniti istinskim vođama, imamima na ovom dunjalku. Kao što je rekao imam Ahmed, alaihi rahmetullah. Dolaze nam vijesti o ovima ili onima. Šuhretuhum tablugu al mešriqa wal magriba. Magriba, wala yusavu indena še'a. Dolazi nam vijesti o ovim ili onim ljudima, njihovo uh, poznanstvo o njima, Dakle, proširilo se i po istoku i po zapadu, a kod nas ne vrijede ništa. Ne mogu da razdvoje vjerodostinog hadisa od slabog hadisa. Zato, dakle, mnoštvo pristalica ne znači mnogo. Ha. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, hoćete da budete imami? U vjeri, slušajte, šta sam rekao i koje sam osobine propisao za onoga وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِأَيَاتِنَا يُقِنُونَ Mi smo od njih činili imame, vođe, kada? kada su se povodili za našim naredbama, ne po havi i baklavi, po našim naredbama, ono što smo mi propisali, po tome ima da radite. Lemma saberu, nakon što su bili strpljivi, u okeanu bi ajatina jukinun, i u naše ajete su bili ubijeđeni. Allahovo obećanje će doći zasigurno i vjernik treba da bude ubijeđen i treba da bude strpljiv na tom, na tom putu. Ibn Taymiyyah, alaihi rahmatullahi, je rekao, bi sabri, wal yakin, tunalu el imametu fid din jeli, sa strpljenjem i sa objeđenjem postiže se vođstvo u vjeri. Zatim postizanje Allaha i bliskosti. Ima li nešto bolje i veće da vjernik zatim žudi? Nema. Ha? Da ga Allah subhanahu wa ta'ala pomogne. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala inna Allahe ma sabirin. Inna Allahe ma sabirin. Kad se kaže ovo u Kur'an i Kerimu i Hadisu ma, ma, kada je Allah s nekim ma, dakle, ne misli se kao što kažu pojedini koji nakaradno tumače, Allah je tamo gdje god se spomene. Allah, Bože sačuva. Ha? Inna Allahe ma'as sabirine, Allah je sa strpljivima, misli se sa svojom podrškom, sa svojom pomoći, sa svojim melekima, sa svojim... Allah subhanahu wa ta'ala je uz tako. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala samo strpljivim robovima ukazao je tri posebne blagodati. Čitajte cijeli Kur'an od početka do kraja. Čitajte što god znate od hadijskih zbirki, što god imate, nećete naći da je Allah subhanahu wa ta'ala ove tri blagodati spojio kod drugih svojih robova. Spomenuo uz neke svoje robove mimo strpljivih. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليهم راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون Ha, obrado i strpljivi. Recite im, budite radosni. Vi, koji, kada vas pogodi musibet, kažete inna lillahi wa inna ilaihi rađun. Nema korisnih riječi. Nema korisnih riječi. Kada te pogodi belaj, kada ti dođe da kažeš mi smo Allahovi, Allahu se vraćamo Došli smo od Allaha, sve što činimo to je od Allaha, Allahu se vraćamo i on će nas lako obračunavati. Allah nam je dao, Allah nam je uzeo, vratit se svi na kraju Allahu subhanahu wa ta'ala. Takvi koji kažu, ulajke alihim salavatum mir rabbihim wa rahme wa ulajke humul muhtedun. Takvima pripada salavat njihova gospodara na njih, Allahova milost i oni su na uputi. Oni su zasigurno upućeni, njima pripada uputa. Salavat od Allaha subhanahu wa ta'ala na tebe, jer yeah Ha? Kada Allah donosi na nekog salavat, šta to znači? Čujete, hadis, ko na mene zanese jedan salavat, Allah će na njega doniti deset salavata. To znači da te Allah spominje kod sebe. Kada Allah donosi salavat na svoga roba, to znači da te Allah spominje kod sebe. Imam nešto bolje. Da te Allah spominje kod sebe namik, ne znam prezime, Allah te spominje. Ti doneseš salavat na vjerovjesnika Muhammeda alihi salatom, Allah te deset puta kod sebe spominje na odabranom skupu. Tamo da se negdje u nekim novinama, tešanjskom biltenu i ostalo da se spominješ ti kako bi se tvoji obradovali, tvoja majka, vidi, vidi moj sin, žena, djeca, u babo, ha, spominješ se kod Allaha, Allah te spominje, po imenici. Nema veće počasti ulajke alihim salavat mir rabihim. Njima pripada spomen. Lijep spomen kod njihova gospodara i Allahova milost i njegova milost i pripada im uput. Kažu učenjaci, nećete naći nigdje u kitabu, niti u sunnetu da se spomnju ove tri osobine, jeli, na jednom mjestu, osim ustrpljive, ustrpljive, jeli, vjernike. Stoga su ispravni prethodnici govorili kada bi ih pogodila nedaća kako da ne budemo strpljivi kad nam je uzvišeni Allah obećao da će nam dati tri blagodati, sve i jedna, sve i jedna. I Allah ovo spomen zasigurno. I Allah ovo milost zasigurno. I uputa zasigurno. sigurno. Sve jedna su bolja od dunjalka i svega što je na Ha, sve jedna zasigurno. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala učinio je sabor poputninom, ninom, obskrbom i pomoći i naredio nam da se potpomažemo strpljenjem. Pa je rekao, vestainu bis sabri osala i potpomožite se potpomozite se strpljenjem i namazom. Također uslovio je pobjedu i pomoć nad neprijateljima strpljenjem i bogobojaznošću. Nećete savladati svoje neprijatelje osim sa strpljenjem i sa bogobojaznošću. Nemojte misliti to što ste broj, brojčano jeli veći, brojniji, to što imate esliha, što imate na naoržanje savremeno i ostalo. Mi se sa neprijateljima od do ne, boji, ne borimo sa naoružanjem svakako treba pripremiti koliko se može, ali borimo se sa svojim imanom zasigurno. Šta ti vrijedi i najsavremenije naoružanje ako nema srca i onačkog? Ništa. Ako nema iskrenosti. Ništa. Zato Allah subhanahu wa ta'ala u brojnim kuranskim ajitima govori o ovome, pa kaže u suri Alu Imran وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَدُرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْءَ Ako budete strpljivi i budete bogobojazni, budete se bojali Allaha subhanahu wa ta'ala, njihove spletke ništa vam ne mogu nauditi. I Allahu poslanika alihi salatu wasalam je rekao وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَا sabri I znaj dobro da pomoć dolazi, pomoć dolazi sa strpljenjem. Teško je za mnom pisati, ali da imate nagrodu za to. Allah subhanahu wa ta'ala također obavještava u svojoj knjizi da će strpljivim vjernicima sutra u džennetu meleke prilaziti i sel selamti se s njima. Selamiti se s njima. Posebno zbog toga dakle što su bili strpljivi. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Ar-Rad Wal malaikatu yadkhuluna alihim min kulli bab Selamun alaikum bima sabertum fa ni'me okubedab a meleke će im ulasti, meleke će ulasti vjencima na sva vrata i govorite selamu alejkum, neka je selam vama, neka je mir vama zbog onoga što ste trpjeli na dunjalku i nalazite se u predivnom, predivnom društvu. Također Allah subhanahu wa ta'ala obećava oprosti veliku nagradu jeli, onima koji budu strpljivi. Uslovio je oprosti veliku nagradu onima koji budu strpljivi. Illa alladine saberu u amilu salihati u lajke lehum magfira wa ežrum kebir. Osim onima koji budu strpljivi i budu jeli, činili dobra djela, njima pripada magfirat, oprost i velika nagrada. Allah subhanahu wa ta'ala vezao je svoju ljubav za strpljenje. Obećao svoju ljubav da će te zavolit. Ha. Svi vjernici tvrde da vole Allaha. Je tako? Svi mi tvrdimo da volimo Allaha. I to nije nešto Ha, toliko čudno, je li tako? Kad te Allah subhanahu wa ta'ala obasipa mnogim svojim blagodatima, neke je spoznao, neke nisi. Nije čudno da vjernik voli Allaha, ali je čudno da Allah voli tebe. Kao što kaže Ibn Kajim, nije čudno da siroma voli bogataša, jer dođe bogataš i dadne mu udjeli mu, dadne mu hediju, dadne mu poklon, voli ga. Ali je kako čudno kad bogataš voli siroma. Pa je kako čudno kad Allah voli tebe. Allah nije u potrebi. Allahu ništa ne treba, svi smo mi potrebni Allah. Pa je kako bitno, tako da Allah tebe voli. Pa trebamo se upoznati sa tim putevima, načinima, dijelima kako doći da nas Allah subhanahu wa ta'ala zavoli do tog stepena. Pa jedno od dijela jeste istrpljenje. Jeste gorko, nije lahko, ali je takako lijepa posljedica. Allah te voli. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, jeli, inna wallahu yuhibbu sabirin. Allah voli istrpljenje. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala mnoge nagrade, lijepe, dobre osobine obećava strpljenim vjernicima. Pa u podržima ajetu kaže وَلَا يُلَقَهَا illa sabirun. A niko to ne može postići osim, osim strpljivih. Obavijestio je da pouku iz njegovih ajeta, iz njegovih riječi iz Kur'ana Kerima ne mogu uzeti osim bogobojazni, osim strpljivi robovi. Pa kaže inne fi dalike la ayatin li kulli sadbarin šakur. Doista u tome je li je pouka za oni koji su strpljivi, oni koji su zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala također hvali svoje strpljive robove. A kada Allah subhanahu wa ta'ala hvali nekog svog groba, to je znak da ga voli. Kada nekoga voli, to je znak da je zadovolja njime. A ako je Allah subhanahu wa ta'ala nekim od svojih robova, hoće li ga kazniti? Nikad. Nikad. Ako te Allah voli, zadovoljan to. Zar da te kazni džahannamom? Nikad. Evo, to je njelački primjer. Voliš svoje dijete, voliš svoju ženu. Nećeš im udarat. Nećeš ih kažnjavati. Jel tako? Allah subhanahu wa ta'ala ako te voli zadovoljen tobom, hvali te, ponosi se tobom, neće te zasigurno kazniti džahennemu. Pa e, primjer Ejuba, alaihi salatu wasalam, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, inna vajednahu sabira nijem elabd, innahu awab. Mi smo njega našli strpljivim, da je bio strpljiv poznato svojim iskušenja, na koja je nailazio Ejuba, alaihi salatu wasalam, mi smo ga u tim iskušenjima našli strpljivim, nijem elabd, predivan li on bio rob, innahu awab. Doista se vazda vraćao, vraćao nama. I kažu učenjaci komentatori Kur'ana da je Allah subhanahu wa ta'ala ovdje rekao za Ejuba da je bio dobar rob, nema lab, da je bio dobar rob, predivan rob zbog toga što je bio strpljiv. Pa kažu analogno tome, onaj koji nije strpljiv u nedaćama, belajima, iskušenjima, nije dobar rob. Nije dobar rob, kažu komentatori Kur'ana. I dakle, da mnogo ne duljim, sa kur'anskim ajetima, Allah subhanahu wa ta'ala obećava sigurnu propast onome koji ne bude strpljiv. Propast je sutra na svodnjem danu onaj koji ne bude strpljiv propašće. Vama dobro poznatoj suri. Wala asr innal insana lafi khusr illa alladine amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Wala asr takom je vremena inna al insana lafi khusr doista sve jedan čovjek će propasti. Allah subhanahu wa ta'ala se zaklinje vremenom zatim potvrđuje na mnoge načine inne, le, fi, husrin, hus na kraju, neodređena riječ, kada dođe u odličnoj rečenci ima sveobuhvatno značenje. Zatim imenska rečenca, dakle sa četiri ili pet potvrda Allah potvrđuje da će sve jedan od nas sutra propast na sudnjem danu, osim ili ladina amenu, osim onih koji budu vjerovali, u amilu salihat, činili dobra djela, vjerovali u Allaha subhanahu wa ta'ala i sve ono što dolazi od Allaha i vjerovali u poslanika i sve ono što dolazi od poslanika i činili dobra djela onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Ha? Vatavasao bil hak i oni koji budu preporučivali istinu i oni koji budu preporučivali strpljenje. Ne možemo drugima preporučivati strpljenje ako mi nismo strpljivi. Je tako? Ne bude li imao čovjek strpljenja, neće preporučivati ni istinu. Ne bude li imao strpljenja, neće činiti ni ustrajavati u činjenju dobrih dijela, niti u imana. Ne bude li imao strpljenja, zasigurno će propasti sutra na sudnjem danu. Spomen sabora je u sunnetu. Hadisi također brojni. Od Ebu Sa'id al-Hudrija radijallahu talan se prenosi da je Allahu poslanik alaihi salatu wasalam rekao ko bude nastojao da bude strpljiv ko se bude borio, dakle nastojao, posticao sebe da bude strpljiv i Allah će ga zasigurno učiniti strpljivim. Vasbir, vana, sabruke, illa, billa, budi strpljiv, zasigurno neš, nećeš biti strpljiv osim sa Allahom, moli Allah da te učini strpljivim. Pa kaže Allah poslanik, ko se bude posticao da bude strpljiv, Allah će ga učiniti strpljivim, a nije jednom čovjeku data bolja i veća nagrada od strpljivosti. Nije mu dat bolji poklon, bolja osobina od strpljivosti, svakako nakon imana. Enes radijallahu ta'ala, hadis bilježe Bukhari je muslim, Enes radijallahu ta'ala prenosi da je Allah poslanika alaihi sallam rekao kako Allah kaže. Dakle, hadis kuci, ukoliko iskušam svoga roba sa uzimanjem dva oka, pa se on strpi na tome, neću mu dati drugu nagradu osim džennet. Ako ga iskušam sa uzimanjem dva oka, da dakle, učinim da slijepim, uzmem mu vid, nemamo druge nagrade osim dženneta. Pa sjetite se onog podružaja hadisa u kojem se spominje kako je Allah subhanahu wa ta'ala iskušao trojicu ljudi iz Benu Israila. Jedan je imao jeli, lošu kožu, jeli, imao je nekakvu bolest, kožnu bolest, zatim drugi nije imao nikakvu kose na glavi, zatim treći je izgubio vid, imao je vid pa je izgubio. I koji je ostao postojan, koji je bio zahvalan kada je Allah subhanahu wa ta'ala jeli, promijenio u blagodati, pa je ovom zadnjem dakle dao vid, on je ostao postao je li postojan. Umu selama radijallahu ta'ala anha prenosi da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao nema ni jednog muslimana kada ga pogodi musibet da kaže inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha adam allah neće da dakle nema ni jednog muslimana kada ga pogodi musibe da kaže mi smo Allahovi, Allah se vraća gospodaru, nagradi me za moj musibet koji me je pogodio, dakle strpi se nagradi me za moj musibet koji me je pogodio i zamijeni mi daj mi nakon njega bolje od onoga što si mi uzeo dakle pogodite musibet odeti supruga ili odeti suprug ili jeli, neko iz članova, ili se uskrati nešto od dunjalka. Nema ni jednog muslimana kada ga pogodi bilo koji musibe da kaže ove riječi, a da mu Allah i neće dati bolje od toga. Ha? Pa vam je poznat slučaj sa Umu Selemu. Ha? To poznat. Umu dakle, Selemina majka bila je udata za Ebu Selem. Ja. Ebu Selem. I kažu da je to bio primjer ljubavi. Primjer postojanog braka između Umu Seleme i Ebu Seleme, učinili su u Abesiniju i u Medinu. Pa je nakon e, jeli, bitke na Bedru Ebu Seleme preselio. Toliko se voljeli. Pa Umu Seleme radijallahu talanha poznavajući ovu dovu, krenula je da kaže Inna lillahi inna lihi rađun Mi smo Allah i Allah se vraćamo, gospodar, nagradi me za moj musibet i podari mi ono što je bolje od ovoga. Što si mi uzeo? Pa se zapitala, zar ima neko bolje? toliko ga voljela svoga čovjeka, muža, ja vjerujem da sve žene, ali eto, ovo je bio primjer. Zar ima nekog bolje, da mi podari nekog boljeg od njega, toliko smo prošli i prošli u svome životu i jeli, Allaho je vjeri ostali, zar ima neko bolje? Ali Allaho poslanik je rekao, ja kažem do kraja, ha, vjernici, postojani, pa joj je Allah zasigurno dao onoga koji je bolji od Ebu Seleme, dao joj najbolje stvorenje koje je ikad hodalo ovim dunjalkom, Muhammed alihi salatu wasalam, je li udala se za njega i postala majka, majka vjernika. Zatim, dakle, prethodni hadis Buharija, ovaj hadis bilež muslim. U hadisima Allahov poslanika alihi salatu wasalam se spominje da onaj koji suzbije, momci, a svi smo momci, jeli, izuzeo i stari, do 40. godine, da onaj koji suzbije svoju sržbu, a bude u mogućnosti, Ništa ga ne sprečava da izlije svoju srđbu, svoj bijes, sutra će ga Allah Đele Đelalu prozvati na sudnjem danu pred svim iskupljenim ljudima da sebi izabere huriju koju god hoće. Ako ćete tekbira da smanjimo. Da sebi izabere huriju koju god hoće. Ali ko se dakle strpi, bude u mogućnosti da iznese svoju srđbu, strpi se Allah subhanahu wa ta'ala će ga jeli, tako počastiti. Albani, šeh Albani, ali hram tila, ovaj hadis ucijenio je dobri. Zatim također, ukoliko Allah, u hadisma se spomnije, kada Allah subhanahu wa ta'ala iskuša nekog svog groba uzimanjem njegovog djeteta, pa se on strpi na tome i bude zadovoljan Allahom odredbom, Allah subhanahu wa ta'ala naredi svojim melekima da mu u džennetu sagrade kuću i da je nazovu kuća hamda, kuća zahvalnosti kuća zahvalnosti. Također hadis je dobar. Nema ni jednog hadisman se spomnje kod i muslima da nema ni jednog iskušenja koje pogodi vjernika muslimana, a da se on strpi na njemu i da mu Allah subhanahu wa ta'ala sa tim iskušenjem ne obriše nešto od grijeha, od loših dijela. Makar u hadisu stoji, makar te trn ubo i ti se strpiš na tome, zadovoljim se time, Allah subhanahu wa ta'ala će ti time obrisati nešto od loših dijela. Ko bude imao dvije ili tri kćerke, pa ih odgoji, bude strpljiv u njihovom odgajanju, islamskom odgajanju, podizanju, bude strpljiv u tome, bude milostiv prema njima, Allah subhanahu wa ta'ala će, jeli, tog strpljenja i te milosti prema njima, jeli, uvesti ga u džennet. Zatim, nešto od govora ispravnih prethodnika o strpljenju. Omer ibn Khattab, radijallahu ta'ala, jeli, drugi halifa Allahov poslanika Ali sam je rekao najljepše dane smo proživjeli u strpljenju. Najljepše dane smo proživjeli u strpljenju. Ali radijallahu talan je rekao doista položaj sabora strpljenja u imanu. Koliko je bitan? Ha? Kaže doista položaj sabora strpljenja u imanu je poput glave na tijelu. Pa kada ode glava i tijelo se stropošta. Nema dakle ni tijela. Pa je zatim povisio svoj glas i rekao doista nema imana onaj koji nema sabora i neće zasigurno imati imana onaj koji ne bude, onaj koji ne bude strpljiv. Hasan al-Basri alihi rahmatullah rekao je sabor je jedna od velikih riznica dobra i Allah sabor strpljenje ne daje osim svome posebnom robu, onom robu koji je kod njega, kod Allaha subhanahu wa ta'ala na posebnom mjestu. Omer ibn Abdelaziz, alihi rahmatullah, je li kao kako se navodi kao peti pravedni halifa, rekao je kada god uzvišeni Allah ukaže nekom svom robu, neku blagodat, zatim uzme tu blagodat i on se strpi na tome, na uzimanju te blagodati, bude strpljen i bude zadovoljan Allahom odredbom, a da mu Allah subhanahu wa ta'ala zasigurno neće dati još veću blagodat, zasigurno. Abdulaziz ibn Abi Dawud alejhi je rekao tri su riznice od džennetskih riznica skrivanje nedaće, skrivanje bolesti i skrivanje sadake. Vahb ibn Munebih, alihi rahmatullahi, rekao, pronašao sam zapisano u Davudovom zeburu, zeburu, Allahovi knjizi koja je objavljena Davudu, pronašao sam da je Allah subhanahu wa ta'ala rekao, o Davude, znaš li koji će to ljudi najbrže preći preko sirata, sutra na sudnjem danu, preko sirata, preko džehennama do dženneta, preko sirata, pa je Allah subhanahu wa ta'ala rekao, oni koji budu zadovoljni mojom presudom i oni čiji jezici budu vlažni mojim spomenom, spominjanjem mene vrste sabora. U onim definicijama, pogotovo u onoj zadnjoj, jeli, spomenuti su vrste sabora, dakle, strpljenje na onome što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio, da smo strpljivi u izvršavanju onoga što je Allah naredio, zatim strpljenje na onome što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio u ostavljanju, dakle, toga da smo strpljivi i strpljenje na, je li Allahovoj odredbi na Allahovoj odredbi. I upravo ove tri stvari i lukman je oporučio svome sinu kada kaže ja bunije aqim salata wa amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar wasbir ala ma asabak o sinčiću moj o sinko moj ustraj dakle u obavljanju namaza naređivanju dobra i ostavljanju zekata i budi strpljiv na i na činjenju naređivanju dobra i ostavljanju onoga što je je li zabranjeno i strpi se na onome što te pogodi od Allaha subhanahu wa ta'ala pa da bismo bili strpljivi na činjenju dobrih dijela, na onome što nam je Allah subhanahu wa ta'ala naredio, moramo biti strpljivi i prije činjenja samog dijela i u toku činjenja samog dijela i nakon završenog dobrog dijela. Kako prije samog dijela? Moramo biti strpljivi, ne smijemo letiti pred rudu, što bi naš narod rekao, jel? Ne treba žuriti, već treba zastati i pitati se, je li to radi Allaha? To što činimo, je li radi Allaha? Je li potrebno to dijelo da se čini sada? Možemo li to dijelo učiniti mi? Je jel nam neko potreban drugi da nas potpomogne u činjenju tog dobrog djela? Da ne stanemo na pola puta? Dakle, a prije svega, je li iskreno radi Allah? To je najbitnije. Je li iskreno radi Allah i je li po sunnetu Muhammed alihi salatu osam? To je najbitnije. Ako ne bude iskreno, makar bilo ogromno djelo, samo dokaz protiv tebe. Nikakve koristi. Sjetite se onog hadisa, zbog kojeg je Abu Huraira radijallahu talan padao tri puta u nesvijestu prije nego što ga je izrekao. Tri puta on je svijest. Kada je došao Tabin, Šufej al-Asbehi, prvi put se susreo sa Ebu Horeirom i rekao, došao mu do njegovih koljena, sjao pred njega i kaže, reci mi hadis kojeg si čuo izravno, ti svojim ušima čuo od Allahov poslanika, alihi salatu wasalam, reci mi ga, ja ću saslušati i nastojat da ga primijenim. Pa je rekao, Allaho, pa je rekao Ebu Horeire, tako, nije problem reći ću ti hadis kojeg sam čuo od Allahovog poslanika ali i sam na ovom, mjestu, na ovom mjestu. Ja i on, pored nas nije bilo trećeg od ljudi. Ha, pa je upao u nesvijest. Pa se probudio i rekao, učinit ću to. Reći ću ti hadis, ispričat ću ti ono što sam čuo od Allahovog poslanika ali i sam izravno, pored nas, nije bilo trećeg, na ovom mjestu, pa je upao u nesvijest. Pa se probudio i rekao, učinit ću to i ponavlja, pa je upao u nesvijest. Tri puta, zatim, kada je došao u sebi, rekao je učinit ću to. Ispričat ću ti hadis kojeg sam čuo na ovom mjestu od Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, pored nas dvojice nije bilo trećeg. Pa ispričao hadis od koje koža treba da nam se ne jezi. A? O trojici ljudi s kojima se potpaliti džahennemska vatra. Onome koji je poginuo na Allahom putu. Onome koji je potrošio sav svoj imetak dijeleći ga i onome koji je sav svoj život sticao znanje i dijelio znanje njima trojicom pretvalit se džahennem. Razjarit, rasplamcat džahennem, zatim će doći nevjenci, zatim će doći mušrici i ubacivati se u džahennem. Na Allahom putu pa će se biti doveden, ha? možda ja, dobar do, broj braće zna taj hadis, ali eto. Dakle, doće se sa muđahidom koji je preselio na Allahom putu, kako je tvrdio doće, doće se sa njim pred Allaha subhanahu ta'ala pred sve iskupljene ljude i pokazat mu se nagrada koja ga je čekala da je preselio iskreno radi Allaha pokazat mu se i ukazat mu se na blagodat koja mu je bila dana pitaće ga Allah dao sam ti svoju blagodat šta si uradio svojom blagodat borio se na tvom putu sve dok nisam preselio dao svoju krv, dao svoj život na tvom putu pa će Allah reći lažeš svi iskupljeni i Melek će reći lažeš borio se da se kaže kako si hrabar izletio prvi na brdo za Bog zastav nema nikog ja prvi masallah te barakel borio se red toga da se kaže kako si junak pa će biti odvučen na nosu na svom licu bit će odvučen do džehennema i bačen u džehennem i razjavrt se džehennem zatim će doći drugi koji je podijelio sav svoj metak pa će mu biti pokazana nagrada koja ga je čekala u džennetu pa je dijelio radi Allaha iskreno, pa će mu biti rečeno, tata ti je blagodat, Allah će mu jeli, reći, dao sam ti blagodat, što si radio s mojom blagodati? Pa će reći, nisam ostavio ni jednog potrebnog da mu nisam dao. Reći, lažeš, nisi radi toga. I svi iskupljeni će reći, lažeš meleki koji su pisali, znali. Znaju li meleki naše misli? Poslije odgovorite, pitanje ovako usput. Da li meleki znaju ono što mi mislimo? Ha, pa će reći, lažeš, već si dijelio svoj imetak da se kaže kako si ti darežljiv, pa će biti odvučen na licu i bačen u džehennem. I doće treći koji je sticao znanje i dijelio znanje, pa će se reći isto pokazati mu se nagrada koja ga je čekala u džennetu, ukazati na blagodat koja mu je bila data, šta si učinio svojom blagodati ovo moje robe, pa će reći sticao znanje radi tebe i dijelio ga radi tebe, kogod je upitao, odgovorio i slično, pa će reći lažeš, već si samo skupljao znanje i dijelio ga da se kaže za tebe kako si učen, pa i reklo se, učen, reklo se, darežljiv, reklo se, junak, dobili ste na dunjavku. Ne preostaje vam ništa drugo, osim sada da se s vama potpali džahennem. S njima se potpaliti džahennem. Nakon njih dolaze nevjernici, u osnovi koji su nevjernici, muštrici, koji su obožavali nekoga drugog. Hm. Kako se i kaže u stihovima, وَعَالِمٌ بِعَلْمِهِ لَمْ يَعْمَلًا مُعَذَّبٌ فِي نَارِ قَبْلَ عُبَّادِ الْوَثَنِ I alim koji bude samo skupljao informacije, ne bude radio po svom znanju, po svojim znanjem, ne bude radio, nema njega nigdje. Kad sam s vama govorim, ne odbillahi tala tamo, kršim Allaha i grance, ne. Onaj koji ne bude radio po svome znanju, bit će sutra kažnjavan prije onih koji su obožavali nekoga drugog pored Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zati, zato, dakle, najbitnije, prije nego što ćemo učiniti neko djelo, da zastanemo i da vidimo je li, jel je radi Allaha. Zato ne treba plaho žuriti. Vi dobro znate, ja sam često spominjao, učenjaci kažu, e nije to tiđara tu lulema. Nije je trgovina s kojom trguju učeni ljudi. S nijetom trguju učeni ljudi. Učeni ljudi koji poznaju Allahovu knjigu, koji poznaju sunet Allahovog poslanika, ali sasvim, kad god hoće da učinu neko dijelo za stan, pa vide šta sve sa tim dijelom mogu da nanijete možda sa jednim te istim dijelom mogu da ne nijete mnogo šta. Pa zastanu, pa malo se vrate, ne žure, vrate se, vide, aha, mogu nanijeti to, mogu nanijeti to, mogu. Čine jedno dijelo, a to bi ogromno, ogromno nagrad. Muezzin uči ezan, poziva te na namaz, ti nijetiš da se odazoveš muezzinu, da dođeš u prvi saf, sve ovo vrijednost, da popuniš saf, sve ovo vrijednost, da ostaneš na tom mjestu, da meleki donose na tebe salova, traže i stikvar. Dakle, a činiš jedno djelo, odlaziš, vraćaš se, nije tiš za svaku stopu dobro djelo da ti se upiše, da se izbriše loše djelo, dakle, zastaneš i činiš jedno djelo, a sve ti se, sve ti se dakle, upiše za to. Dakle, prije samog djela treba biti strpljiv. U toku samog djela također treba biti strpljiv da čovjek ne sfušeri, prestane sa dijelom ili ga privede kraju na bilo kakav način. Ne, nego treba biti strpljiv i privez ga kraju onako kako je propisano i također nakon učinjenog dobrog dijela treba biti strpljiv. Ako nije propisano da se to dobro dijelo iznese i govori o njemu kako bi se drugi podstaknuli na to dijelo, onda dakle treba biti strpljiv i sakrit, ne pričati o tome, ne pričati o tome dijelu. Zbog toga je većina dakle dobrovoljnih dijela propisano da se čini ha, da se čini tajno zašto se na file klanjaju kod kuće. Nakon farda na fila se klanja kod kuće i prije farda ako je u mogućnosti Ali nakon farda klanjate jaciju, ostaju jacijski sunneti, klanjajte ih kod kuće. Došlo je u hadisu, jer u dostanom hadisu, vaši najbolji namazi jesu vaši namazi kod kuće izuzev obaveznih namaza. Vaši najbolji namazi jesu namazi kod kuće osim obaveznih namaza. Ha, je li tako? Također je došlo u hadisu, načinite svoje kuće kaborovima ne činite svoje kuće kaborovima, već dakle osta, prosvijetile svoje kuće jeli, učenjem Kur'ana i obavljanjem, obavljanjem namaza. Ne. Je. E, obavljanje onoga što je Allah zabranio, vjernik mora biti strpljiv na svojim prohtjevima, požudama jeli, na kojih E, na kojega tjera njegova duša i u tome će jeli, najbolje mu pomoći ostavljanje svega onoga što ga postiče na grije, društvo koje ga postiče na grije, ako ima nešto jeli, da ga asocira, postiče na grije, da se dakle okane, da se okane svega toga, da ploha ne pretjeruje u dozvoljenim dijelima, jel tako, ko bude pretjerivao u dozvoljenim dijelima u jelu, pilu, spavanju, prekomjernom razgovoru, i ostalim, jeli, kahva po sahat, sahat i po dva sahata uz lahku priču, zasigurno će ga proći mnogo dobrih dijela. Zato zaposlimo svoje duše dobrim dijelima, pa neće ako Bog da, neće nam prići šeitan. I kod strpljenja na Allahove, li odredbi, jeli treba imati lijepo mišljenje o Allahu, vjerovati, biti ubijeđen u to, zasigurno da ono što nam Allah dadne, to je najbolje za nas. Vjernici, ono što god ti Allah da, znaje da je to, je li, dobro za tebe. Zatim stepeni sabora, dakle stepen jedan, drugi, treći, najsvači Ibn Qajim alaihi rahmatullah spominje tri stepena, je li sabra? pa kaže ovako esabru billah, esabru billah, dakle to je raj prvi stepen, to su osobe koje u osnovi nisu mnogo strpljive koje nisu mnogo strpljive, pa ih pogodi musibet ne mogu, ne poznaju ove šerijatske tekstove, nisu toliko ubeđeni, pa moraju doviti i doviti, doviti i doviti, tražiti od Allaha subhanahu wa ta'ala da ih učini, da ih učini strpljivim, strpljivim robama. Zatim drugi stepen, dakle malo visočiji, esabru lillah, strpljenje radi Allaha. Dakle, to su oni vjernici koji su strpljivi i koji kad god ih pogodi musibet, aha, Allah je rekao, obećava strpljivima to. Allah je zadovoljan strpljivima, Allah voli strpljive, Allah je sa svojom podrškom, sa svojom pomoću strpljive, to ga postiče da bude strpljiv. Drugi stepen. I treći stepen, e sabru me Allah. Sabr, strpljenje uz Allaha. Kažu, to je najvisočiji stepen strpljenja sabora, a to je dakle da budeš strpljiv što god ti Allah naredi da okreneš svoju dušu tamo. Što god ti Allah prepiše, naredi, preporuči, ti si tamo. Gdje god Allah želi i voli da te vidi, ti si tamo. I kažu dakle to je naj, najvisočiji stepen sabora. Šta nam pomaže u postizanju sabora? Poznavanje suštine života na ovom dunjalku, dakle na ovom dunjalku je vječna borba do kijameta između dobra i zla i mi se nalazimo u tome. Dakle, i valja nam saborati nemamo se kud braće vratiti. Nemamo se kud vratiti. Džehennem. Ko se vrati, odstupi od Allaha i vjere, neka sigurno zna da ga džehennem čeka. Ko ostavi Allahu vjeru, nemamo drugi osim džehennema. Vidite, dakle, oni koji su imali ogromna djela, nisu i radili radi Allaha šta ih čeka. A također, dakle, i oni koji ne budu u Allahu vjeru. So, dakle, nema nam drugi osim naprijed. Samo naprijed. Dakle, uz ove osobine, ako Bog da i Allahu dozvoli. Zatim svjesnost da je Allah subhanahu wa ta'ala vlasnik i dunjalka i ahireta. Allah subhanahu wa ta'ala daje dunjalog kome hoće. Uzima od koga god hoće. Pa dakle, ako nam Allah subhanahu wa ta'ala nešto uskrati od dunjalka, budemo zadovoljni. Budimo zadovoljni tom Allahom odredbom. Ha? Ne Nemojmo se dakle žalostiti i tugovati. Zatim poznavanje nagrada, koristi i vrijednosti koje se postižu, zadobivaju strpljenjem. Ako budemo strpljivi, da ćemo to, to, to, ako Bog da. Ono što najviše pomaže vjerniku jeste dakle da osabori, da se strpi, jeste čvrsto vjerovanje u Allahu odredbu. Dakle, Allah je tako odredio i mora tako da bude. Mora tako da bude. Ne možeš promijeniti Allahu odredbu. Allah je tako odredio na osnovu svog sveuhadnog znanja, zapisao kod sebe i kada dođe vakat da se desi, Allah subhanahu wa ta'ala jeli dozvoljava da se to, da se to i desi. Pa kažu, razuman vjernik čini odma prvog dana ono što džahil, neznalica, sedmog dana počne činiti. Kod god, koji god te musibet pogodi, ti možeš izaći na ulicu i uraditi o sebe što god hoćeš, ali desilo se, gotovo. Nema ti druge osim da se strpiš. Pa razuman vjernik to zna odmah na početku i odmah se tako ponaša. Dok ona onaj neznalica sve prohaba i vidi, ne može, ništa nije, nije, nije vratio, nije vratio svog. Ošao do njavka, ošao do ne može ga vratiti. Otišao babo, majka, ne može, ne može i vratiti. Mrtvi se ne vraćaju, zapisane, ha? i nemamo druge osim da bude strpljiv. Pa razuman vjernik je odmah takav od, od početka. I zasigurno je li povođenje za strpljivim Allahovim robovima, prije svega vjerovjesnicima, zatim njihovim iskrenim sljedbenicima da čitamo o njihovom životu, je li da se povodimo, povodimo za njima. Je li? Šta nas odraća od strpljenja? Šta čini, je li da, koji su to uzroci da naše strpljenje, je li, e, oslabi i slično? Žaljenje. Da se žalimo nekome, od stvorenja na situaciju u kojoj se nađemo. Da se žalimo nekom. Žalim se. Na stanje u kojem se nalazimo. Ko nas je doveo u to stanje? Ko nam je propisao takvo stanje? Ko je vlasnik naš i tih stanja u kojima se nalazimo? Allah. Taj kome se žalimo, posjeduje ovo ništa? Možemo možda promijeniti situaciju? Subhanallah, da se žalimo nekome koji nije vlasnik ničega i koji ništa nam ne može na onoga koji je vlasnik svega i koji nam može jedino pomoći. Ne smije to sebi razuman vjernik dozvoliti. Ako treba čovjek da se jada, da iznese svoju bol, ima seđdu, ima Allaha subhanahu wa ta'ala, koji je svome robu najbližno većini noći, kao što je jeli, bio spomenut hadis prošli puta, pa ako si u mogućnosti fe in an takuna min alladine yadkuruna allaha fi hadihi sa'fa kun ako si u mogućnosti da budeš od onih koji spomnio Allah subhanahu wa ta'ala u ovom trenutku u zadnjoj trećini noći pa da budi tada je gospodar jeli najbliži svome najbliži svome robu zatim nezadovoljstvo Allahom odredbom jeli sržba naricanje, cijepanje, odjeće, požurivanje, kao što je jeli, prethodilo. Jeli, a čovjek je u osnovi takav, kolik ali insanu min ađal. Čovjek je stvoren, je jeli, kao brzoplet. Ja. Zato zasigurno požurivanje, koliko budemo požurivali, željeli da do nečega dođemo, pa Allah ne dadne svoje mudrosti. U glavnom se dešava da ljudi tad izgube strpljenje. Da požuruju rezultate, pa ne, ne dođu do tih rezultata gotovo, klono. Ja. Zato, dakle, ne treba požurivati. I primjeri strpljivih Allahovih robova, dakle, neki od primjera, a vjerujem, dakle, da ste vi puni toga čitate ili siru, čitate ha, Nuh alaihi salatu wasalam koliko je boravio na zemlji koliko je pozivao svoj narod dan, noć, dan, noć nije ostalo metodije da nije isprobao tu metodu 950 sahata ha? godina nije sahata niti minuta, niti dana nego godina 950 godina. Dan, noć, dan, noć. Za tih 950 godina ismijavali se i naismijavali s njim. Našlu, naslušao se i naslušao optužbi. Nas pogodi mali musibet odmah kuku, lele, na sva vrata. Kukamo, jadi kuku. 950 godina. Ludak, sihirbas, vraćar. Jeli, A nema ništa, složit ćemo se, nema ništa teže čovjeku koji je normalno da se kaže ti si ludak. Nema ništa teže čovjeku koji je iskren u svojoj vjeri da kaže ti se pretvaraš. Ti si varalica. Teško to čovjeku podnijeti. Sve se to govorilo vjerovjesnicima. Nuh alihi salatu wasalam je 950 godina ustrajavao na tome. Pa kada mu je rečeno la illam tentahi ya nuh la teku nenne minel marđumin. Ako više ne prestaneš tim, ne okaneš se, zasigurno bit ćeš kamenovan. Bićeš ubijen pa je na tome ostao strpljen. Ha, Ibrahim ali i salatu sam. Primjer strpljenja. Kojega god snađe u Belaj, nek se sjeti primjera Ibrahima ali i salatu Ha? I on, kao i svi drugi vjerovijesti, slušali su optužbu i smijavanja. Ha? Pa je bio strpljiv na tome. Pa je naložena vatra, kaže se tamo u knjigama historije, da se ta vatra ložila mjesec dana da bi se u nju bacio Ibrahim skupljalo se granje i ložila se vatra mjesec dana da bi se u nju bacio Ibrahim. Nije se mogao ovako baciti, pošto je ogromna vatra, zapahne, niko se nije mogao približiti vatri, već su nečim sličnim poput katapulta bacili ga u vatru. Hasbun Allahu wa ni'mal vakil. Riječi koje se izdižu do arša, iznad arša, do Allaha čelda. Hasbun Allahu wa ni'mal vakil. Dovoljan je nama Allah i divan je on zašto. Hej, basajte u vatru. Ko to padaš? Ali ubjeđenje, Allah će me zaštiti, bolan ja sve svoje dao Allahu, žrtvovao za, Allah, za Allaha, zar da Allah subhanahu wa ta'ala ne spasi. I uvijek spomnijem taj primjer, imaš brata ili rođena ili komšiju koji je brat, dakle može biti rođeni, ali brat u vjeri istinski. Hoće li te, proživio se s njim 20-30 godina, hoće li te bola nekad ostaviti sestru, sestra sestru ima, vazda, pod, pod pomažu se u dobrim dijelima, obilaze jedni druge, postiču na dobra dijela jedni drugim. Kad zapadneš u musibet, hoće li te ostaviti? Neće. Ako je iskren brat, ako je iskrena sestra, zasigurno neće te ostaviti. Pa zar da te Allah ostavi? Zar da te Allah ostavi kad uđeš u belaje probleme? Ako si njegov iskren rob, padaš samo njemu na seždu, sad svoj život si posvetio njemu, zar da te Allah? Ha. Sjetite se onog primjera Musa alaihi salacom. Kada je noću izašao sa svojim narodom, kada je došao pred more, A faraon skupio svitu i krenuo. Vojska, naoružanje. Faraon poznat. Vama dobro poznat, ha? Koji je sprovodio nasilje? Kada je usnio san i vidio da će krah njegove vladavine biti na rukama čovjeka iz te i te, jeli, iz tog plemena, jeli, onda je naredio da sva muška djeca se ubijaju. Sva muška djeca, kad god se rodi neko djete, ubijaju. Pa došli njegovi, ta njegova svita kaže, može više tako, ti budeš ubijao svake godine mušku djecu, ko će nam raditi? Ko će raditi, obavljati naše poslove? Ne mogu žene raditi, žene slabe. Pa onda kaže, dobro, jednu godinu koljujemo, drugu godinu ostavljamo. Ha? Pa, dakle, takav je bio. Širio fesal, nepravdu, nered na zemlji. Pa je krenuo i došli. Došao Musa, ali ih je sa locom pred more. Valovi, talasi, uzburkali se, nevrijeme. I došli vjernici s njim kaže gotovo je inna la mudrakun inna la mudrakun sustigli su nas gotovo je mora ispred nas faraon iza nas kolje ha šta je rekao Musa kella inne ma'ija rabbi nikad sa mnom je moj gospodar nikako ne mogu nam nauditi to je jakin ubjeđenje kella inne ma'ija rabbi sa mnom je moj gospodar pa je bilo dovoljno da udari štapom po more i da se otvori more i prođu, nise ni okvasili, pokvasili. A faraon se udavio i trgu. Ha, primjer je Kina. Pa ti koji sve svoje posvetiš Allahu subhanahu ta'ala, zar da ti Allah ne dadne dunjalu koji je kod njega najprezreniji, la usaveti dunja dženaha ba'udatin lam jeski minha rabbuha del kufrani lakinnaha wallaha indahu ahkaru min dženahi tajrani. Ha, da dunjalog nešto kod Allaha vrijedi, kao kaže mu Kajim svojom ni, da dunjalog nešto kod Allaha vrijedi, ne bi dozvolio nevjerniku da se napije gutlja i vode, da je vrijedan dunjalog. Ne bi dao nevjerniku da se napije gutlja i vode sa tog dunjalka, ali kod Allaha je dunjalog prezraniji od krilca komarca. Tako je lah i ništa ono, krilca komarca. Ja. A pa zasigurno, ko sebe posveti Allahu subhanahu wa ta'la i Allah će ga pomoći i ostaviti i dati mu jeli sve od dunjalka. Ha, pa Ibrahim alejhi sallam sal, bacao na vatru, kaže hasbun Allah, va nijem al dovoljan je meni Allah, i divan li on zaštitnik. Ha, pa nakon dugo godina, je imao djeca Ibrahim? Nije Sara bila nerotkinja, ili tako. Pa dolazi Hadžer, koja je bila sluškinja Sarina, pa kaže, o ženi je Ibrahim, da imaš potomstvo. Pa nakon mnogo godina, osamdeseta godina, dobiva sina, Ismaila. Hej, Ma ljudi ne mogu imati deset godina, pa možda i pukne brak. Ne mogu imati djece. Pa osam, e. Pet godina. I I dobije djete. I bude mu naređeno, ostavi svoje djete, novorođenče i svoju ženu u dolini gdje ništa ne rađa. Nema vodi, nema hrani, nema bilja. Dolazi sa i sa Ismailom i ostavlja na mjestu današnjih kabit. Pa ide ona hađa, za njim trči Ibrahim, Allah naredio, Allah naredio, ne okreći se, nije se ne okrenuo, pogledao u svoje novorođenče koje je dobio nakon 80 godina. Nije se ne okrenuo, Allah naredio. I moram biti strpljiv na tom. Liman te trukuna ja Ibrahim, kome nas to ostavljaš Ibrahime? Allahu emarake bihada, Allah ti naredio ovo. Kaže, Allah mi naređuje. Pa se vraća. Podiže i kabu, sa Ismailom. Pa mu biva naređeno, ha? Da zakolje Ismaila. Ja, rabbe. Išao od 80 godina i sad dječačić, momčić, stasao, može pomagat babi, ne nema druge djece, ha? I sad biva naređeno da zakolje svoga sina. Zakolje da ubije svoje djete. Dolazi narazba da Allah. I Allah, braćo i sestre, traži od nas malo da vidi. Hoćemo li ostati strpljivi na tom? Ha. I primjer, najbolji primjer za to je ovaj primjer Ibrahima. Pa Ibrahim, ali i salatu sam, izveo malo, jeli, Ismaila, odveo ga od majke, izveo ga na mjesto današnjih džamreta, jeli, izveo ga tamo i rekao, ja sam vidio u snu, naređeno mi je da moram da te zakoljem. Šta je rekao Ismail? Radi ono što ti je naređeno. Inša Allah se te riduni, inša Allahu mine, mine sabirin. Naći ćeš me ako Bog da da sam ustrpljivi. Falemma eslema vatellehu lil džabin. Kada se predali Allahu i naredbi i kada ga je oborio na, jeli, okrenuo ga da ne gleda u njegovo lice. Nit Ismailu u njega, nit je li ono Ismaila. Kada ga je okrenuo, nadejnahu ja Ibrahim. Mi smo ga dozvali, ja Ibrahim. Kad zadakte ja ti si dakle bio istinit prema onome što se objavilo u snu. Kad sad daktaruja inna kedalike neđzil muhsinin. Mi na takav način nagrađujemo, nagrađujemo jeli, dobročinitelje. Inna haza, pa ste ove riječi, inna haza lehuve el bela ul mubin. Inna potvrda. I ovo bio težak belaj, teško iskušenje. Inna le opet lehuve inne haza le potvrda sa inne, sa le, sa imenskom rečenicom, zatim el bela pet dužina. Mogla se upotrebiti neka druga riječ, musibe, ne da će neka druga riječ, ali dolazi bela. Dakle, i sam izgovor ukazuje na nešto što je dugo i teško. El mubin, jasno. Dakle, dolazi riječ na kraju koja je pečat, jasno, doista je ovo bilo jasno, teško, jeli iskušenje. Ha. Pa neka je selam, ala Ibrahim kaže Allah subhanahu wa ta'ala, jeli dalje. Pa Musa alihi salatu sam bio izložen brojnim uznemiravanjima, tegobama, iskušenjima. Njegov narod koji je izveo, spasio od faraona, Allahom dozvolom, izveo ga preko mora. Njegov narod posle se ismijao s njim. Traži od njega da im napravi tele da ga obožavaju kao što drugi obožavaju. Ezijetili njega, ismijavali se s njim, također govorili, jeli, pitanje njegovog izgleda, poznato vam je kad je otišao da se kupa, pa ostavio odjeću na kamen, pa se kamen otkatrljao, tad su vidjeli, jeli, kakav je Musa, ali se uzman, prije toga su ga optuživali. Pa u suri Saf stoji, u petom majetu, hm, Hafizi, sure Saf, وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني kako je bio Musa alaihi sallam udario čovjeka ubio ga odmah Udario čovjek ovaj ugos, nagavata bio. Ali kaže, ljudi, što me uznemiravate, što me zjetite? Nije više mogao da podnese. Teška uznemiravanja. Lime tu dhuneni. Wa kad ta'lamuna enni Rasulullah. A dobro znate da sam ja poslan od Allaha, sam ja Allahu poslan. Ha. Pa nakolika je iskušenja nailazio, jedne prilike Allahov poslanik alejhi sallam dok je dijelio plijen, kao što mi poznato, došao je čovjek i rekao: "E'dil ja Muhammed, budi pravedan o Muhammedu." Svojim se ne želi Allahovo zadovoljstvo sa ovakvom podjelom se ne želi Allahovo lice. Pa je tada rekao Allahov poslanik Alihi Salzom, Allah se smilovao Musao. Doista je nailazio na veća iskušenja od ovog pa je bio strpljiv. Nailazio je na veće iskušenje od ovoga pa je bio strpljiv. I sa Ali Salatu sam također iskušavan. Toliko da su na kraju ha, poželjeli da ga ubiju jeli, i da ga razapnu što misle da su učinjene. Muhammed alaihi salatu wasalam, pečat svih vjerovjesnika, Kažu učenjaci sire, historije, historije da vjerovjesni nisu naišli na jedno iskušenje, da na veće iskušenje nije naišao Muhammed alaihi salatu wasalam. Nisu imali ni jednu muđizu, a da bolju ili istu muđizu nije imao Muhammed alaihi salatu wasalam. Pa zasigurno je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam je bio uznemiravan na sve prethodne spomenute jeli načine. Ismijavan, govoreno mu da je lažov, da je sihrbaz, da je vraćar, da je gatar, da je ludak. Jeli. Pred njim se ubijali njegovi ashabi, a nema ništa teže, nije bilo ništa teže vjerovjesnicima, osim da gledaju kako se njegovi, njihovi sljedbenici ubijaju. Ha, pa prolazi pored Mekke, pored Jasirove porodice. Kaže, sabran ale Jasir, fe inna mev'idekum ul dženne. Strpite se porodico Jasirove, ne mogu vam ja ništa pomoći. Gleda, razapin Sumeja, Sumeja je ta ubijena. Prva žena šehid u islamu, ubijena na svirep način. Je li tako? U spolni organ, to što je Abu Džehlu uzeo koplje, u spolni organ probio gore skroz. Gleda Allahu poslanika, šta se dešava. Sabran, ne mogu vam pomoći fa inna mev'idakum il dženne. Sutra, ako Bog da na sudnjem danu, vaše mjesto povratka, vaše mjesto boravišta jeste, jeste džennet. Jeli? Također, kada je ošao, otišao u Medinu, ne mora biti više strpljiv, i kako. Nije, dakle, potreba za strpljenjem nimalo se umanjila. Tamo nailazi na licemjere, nailazi na židove. Pa dosta je, samo da se spomenje iskušenje licemjera, ha, potvora Aisha radijallahu ta'ala. Šta su sve radili? Dosta je da se spomene ezijet židova, ha? što su ga otrovali. Otrovali, je tako? Pa je na samrti osjećao gočinu tog otrova. Osjećao gočinu tog otrova. Dakle, draga braćo, mi koji nismo strpljivi, posustajemo u nekim situacijama kad nam se desebe lajmu, sibeti, nedaće, sjetimo se dakle da oni mnogo, mnogo bolje prije nas su bili stavljani na veća iskušenja. Nuh alihi salatu sam 950 godina bio strpljiv na tome. Musa alihi salatu wasalam, Isa alihi salatu sam trebao biti ra, a, a, na ovom putu, dakle razapet. Zakarija alihi salatu sam poznato je dobro, ha? da je prerezan, da je prerezan testerom napola, Zakarija, Allahov poslanik, vjerovjesnik napola. Jahja, zaklan, glavom ucječena i odnesena bludnici. Ona tražila da se zakolje i da se odnese joj glava. Muhammed Ali Hisacom. Omer, radijallahu talam, na ovom putu je tako na sabah namazu sa zatrovanim nožem. Osman, radijallahu ni sječen u svojoj kući. Alija, radijallahu talam, također na svom odlasku do sabah do, do, do sabah namaza, da obavi namaz, sabah namaz u džami, je ubijen straga, nije niko smio da mu dođe sprijeda, sleđa je ubijen. Ebu Hanife, Malik, Imam Ahmed, bit će vani na ovom putu, zatvarani, od imama Ahmeda kidano meso, živo, jel, odnosno mrtvo, jel, od silnog bičevanja, toliko dakle meso to po leđima koje na mjestu gdje je bio bičevan, to dakle postalo mrtvo tkivo pa su kidali, dolazili doktore, kaže, nema druge osim da sjećemo, a bio je živ. Urva ibn Zubir, Urva ibn Zubir, primjer strpljenja iz generacije Tavina, ha? kada mu je trebala biti amputirana noga, potražili, umirujuće sredstvo, kaže, ne može to mene ništa smijesti, već kad ja kažem, Allahu akbar, kad stupim u namaz, vrati. I dakle, ashabi, tabini, a i prethodni ashabi i tabini, dakle one generacije koje su bile uz prethodne vjerovjesnike, dakle njihovi ashabi, nailazili su na slična iskušenja i možda, jel, zadnji je to primjer da spomenem, mašita, a? što se kaže frizerka faraonovi kćeri. Frizerka faraonovi kćeri, poznato je dobro, dakle da je imala samo jednu zadožbenu da je češlja, da je češlja. Pa jedne prilike ispao češalj, dok ju je češljala, dakle faraon, ovaj faraon, ovaj koji je sjeo nered. Ha? Češljala je, dakle, njegovu kćerku pa je ispao češalj. E, sagnula se da dohvati češalj i rekla bismillah. Ova čula, kaže, je li to ime moga babe? Kaže, nije. Već u ime i moga i tvoga i tvog babe gospodara, Allaha. Kaže on da će obavijest svoga baba. Ah, biri, obavijesti ga. Pa doveo, kaže, šta to govoriš, ja mašita, šta to govoriš? Ko je tvoj gospodar? Za nisam ja, faraon je govorio, ne robu ja sam vaš gospodar, nemate vi drugog gospodara osim mene. Jel na drugom mjestu Kur'an Kerim, kako se spominje. Kaže, zar ja nisam tvoj gospodar? Kaže, ne, ne. Moj i tvoj i gospodar svih nas jeste Allah. Pa vam je dobro poznato šta se desilo poslije. Sakupio svu njenu djecu, naložio vatru, na vatru stavio kazan su uljem, Kaže, povraćaš se od onog, hoćeš se vrat od svog vjerovanja, od svog objeđenja, kaže, ne vraćam se. Pa uzima najstarije djete, a faraoni što bio snagator. Stoji, ako je žena, oko nje su djeca okupljena. Tamo je kazan napunjen s uljem na uzavreloj vatri. Samo ovako uzme ispred nje i baci. Prvog. I ovako gleda. Op. I nakon kratkog vremena samo kosti leti. Dijete drugo vidi, pita, hoćeš se vratiti od svog ubjeđenja vjerovanja. Kaže, ne vraćam se. Dijete se drži za majčinu odjeću, mama nemoj. Odo i ja mama, drži se za majčinu odjeću. Ali ona ostaje strpljiva na to. Pa baci i drugo. Pa baci i treći. I četvrto, i peto, i šesto, i sedmo. Sedmo doji. Doji. I uzima i nju. I to dijete, kada je otrgnuo, ona je počela da plaće, zaplakala. Kada je otrgnuo to koje je dojela, da ga baci pa je zaplakala. Mislio je, aha, evo je, vraćam se. Kaže, ne plaćim zbog toga. I kaže, imam samo jednu molbu od tebe, a to je kad i njega i mene baciš, tražim od tebe samo da sakupiš sve naše kosti i da ih staviš u jedan kabor. Ha. Da sve ukopaš u jedan kabor. Pa i ona bila tako bačena i završila. Primjer, dakle, strpljenja. Kada dođu iskušenja, treba biti strpljiv, Treba dati sve, ne treba dati Allahovu vjeru. Kada dođu iskušenja i povećaju se iskušenja, daj sve kako je rekao Selef. Kada dođu iskušenja, žrtvuj sve, samo ne daj Allahove vjere. Kada se povećaju iskušenja, žrtvuj sve, pa i svoj život, ali ne daj Allahove, ne daj Allahove vjere. Allah molim da nas učini njegovim strpljivim robovima. Kulukovi hada ustakvali, ustakvili na hodobu furlih.